Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazivao je često leuta la dahiktum qalilan wa la bakaytum Da znate što ja znam, malo biste se smijali, mnogo biste plakali jer čovjekovo konačno odredište ne prestaje trajati i ne prestaje njegovo putovanje dok se konačno ne smjesti ili u džennet ili u džehennem. Vidjeli smo da čovjeka čeka kaburski stisak, kaburska tama i kaburski ispit iskušenje u vidu dva meleka koji će ga ispitati o tome komu je bio Bog, šta mu je bila vjera i komu je bio poslanik. Međutim, šta se dešava posle toga? Vjerski tekstovi su vrlo jasni. Ljudi se dijele u tri kategorije nakon tog ispita. Vjernici koji imaju svoj put. Nevjernici koji imaju potpuno drugačiji put i potpuno drugačiji život i grešnici koji imaju svoje probleme i svoje muke u zagrobnom životu. Šta se dešava sa vjernicima? Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nakon što vjernik odgovori na pitanja meleka moj Bog je Allah moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem a moja vjera je Islam فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي čuje se glas sa neba istinu je kazao moj rob a onda bude naređeno فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة Donesite mu prostirku iz dženneta. Bude donesena jedna džennetska bašća u kojoj boravi do sudnjega dana. Wa albisuhu Obucite ga, donesite mu dženecku odjeću i otvorite mu jedno, jedna vrata ka dženetu. Vidi svako jutro i svako večer gleda šta ga čeka posle proživljenja. I onda dobija devet užitaka do sudnjega dana. Prvo, nakon toga osjeti džennetske radosti. Kroz ta vrata džennetske ljepote dolaze do njega svako jutro od zore do izlaska sunca i svaku noć od akšama do jaci. Od, eh, pardon, od ikindije do akšama. Otvaraju mu se kapije i pokaže mu se njegovo mjesto u džennetu. Drugo, cijelo vrijeme koliko god ležao u svom kaburu osjeća džennetske mirise. Bez obzira gdje mu je kabur, bez obzira na kojem mjestu je ukopan i da li je uopšte ukopan, osjećat će džennetske mirise koji će dolaziti do njega. Treće, bit će uklonjena kaburska tjeskoba i bit će mu zamijenjena širinom donesena dženecka bašta koliko može pogledom dokučiti. A u drugom predanju kod imama Tirmizije kaže se da će mu biti proširen kabur 70 podlaktica sa 70 podlaktica. To je otprilike 30 metara sa 30 metara. će dobiti i uživati u toj širini. Četvrto, doći će njegova dobra djela da mu prave društvo u liku lijepog i mirisnog čovjeka. I obradovat će ga sa svakim dobrom koji dolazi nakon toga. Peto, iako je u toj ljepoti, i u toj širini, u tim mirisima i u odjeći, kad god mu se otvore vrata džennetskih kapija, da vidi jutrom i večerom gdje će biti, moli uzvišenog, požuri sa sudnim danom gospodaru, od silne želje da se spoji sa onima koji vidi da ga čekaju u džennetu. Dalje, kada bude vidio da je prošao ispit, tražit će od meleka da se vrati i da obraduje svoje poznanike sa zemlje, da je dobro prošao i da ga koje je blagodati našao. A onda će mu biti rečeno ne, ti lezi ovdje, spavat ćeš kao mladoženja prve bračne noći i probudit će te oni koji najviše voliš i koji bi najviše volio da te probude. Što govori o dugom i ugodnom boravku u kaboru. Sljedeće što će dobiti je svjetlo. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao da su svi kaburovi u principu ispunjeni tamom. A onda popunjavaju se svjetlom na jedan od dva načina. Klanjanjem dženaze od iskrenih i pobožnih ljudi koji uče dovu za njega, Allah Đelešanu ako primi njihovo zauzimanje, njihovu dovu za tu osobu, napuni mu se kabur svjetlom. U drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao kome dženazu klanja 40 ljudi iskreno i zamole Allaha iskreno i sveg srca za tog čovjeka primit će njihovo zauzimanje i primit će njihovu dovu. I zato je strašna greška koju mi imamo danas a to je da smo shvatili dženazu kao nekakav prolazan obred, praktično danas ljudi samo se sretnu na dženazama, ispričaju i ne misle o onome koji je umro. Da je to u stvari propisano jer je to njegova šansa, zadnja šansa za dovu za njega. Mi znamo da je Allahu poslanik sallallahu alaihi selleme kazao da Allah prima dovu muslimana za njegovog brata koji je odsutan ti proučiš dovu za nekoga ko nije tu, ona se prima i mele kaže i tebi isto. Zamisli kad dođu na dženazu, jer dženaza je u stvari dova. Dođe 40, 50 ljudi i prouči za tog čovjeka dovu. Kako neće biti primljena? Ali to je uslovljeno da bude proučena iz srca. A ne onako samo doći na dženazu da se to otrači, i da se računa da je bio jer je bio komšija, jer je bio rodbina, jer je bio ovako ili onako. I to je, i postoji drugi uslov, a to je da je sama osoba bila od onih koji imaju šansu za svjetlo, to jest da je bila od onih koji su klanjali i koji su bili vjernici za svoga života. Nakon toga svako jutro i svako večer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem meleci mu dolaze u drugom rivajetu prikaže mu se dunjaluk kao da je sunce na zalasku. Jer mi smo zadnji ummet u stvari. I njemu se prikaže da je sunce kao na zalasku i pokaže mu se svako jutro njegovo mjesto u džennetu i pokaže mu se prvi puta koje ga je mjesto čekalo u džehennemu da nije bio vjernik. Zabilježili su imami Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao Undur ila maq'adike minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal dženne Meleci će mu kazat vidi ovo mjesto u vatri i pogledat će jednu dolinu užasnu. Ovo je bilo tvoje mjesto da nisi bio vjernik. A onda će mu biti pokazano mjesto u džennetu i onda će vidjeti oba ta mjesta i radost što je klanjao, što je Allaha spoznao što je poslanika Muhammeda sallallahu alaihi selleme slijedio. Što mu je islam bila vjera, bit će najveća radost koju možete zamisliti. Jer tad će se vidjeti pravi plodovi što smo se trudili u našim ibadetima, što smo postili uprkos što smo morali da radimo, uprkos što su bile velike vrućine, uprkos što smo osjećali i određene slabosti, bolesti. Pa i kad nismo znali, znaju ljudi suzu pustiti što ne mogu. Ne mogu da se pomire s tim da ne poste, Taj trud neće ostati nenagrađen. Zašto bi, kad Allah ne samo što je najpravedniji od svih pravednika, nego i najveći dobročinitelj od svih dobročinitelja. I svaki taj trud u međuljudskim odnosima, kad istrpiš, kad neko te izazove, pa ti istrpiš to i ne posvađaš se. Pa umjesto da uzvratiš naprotiv, ti uzvratiš dobrim, uzvratiš osmijom. Taj trud neće ostati zaboravljen. Dobročinstvo koje uradiš roditelju, neće ostati nenagrađen. Dobročinstvo koje uradiš kolegi na poslu neće ostati nenagrađen. Na kraju krajeva zabilježili su imami Buhari i Muslim da je Allah uzvišeni oprostio čovjeku koji je posjekao drvo na putu koje je smetalo prolaznicima Posjekao ga je da ne smeta ljudima, uklonio smetnju sa puta, pa mu je uzvišeni Allah Đelešanu oprostio grijehe koje je radio prije. Molim uzvišenog Allah Đelešanu da budemo u ovoj grupi koja će biti obradovana svim ovim dobrima i da nas učusti na dobrim dijelima dok smo živi i dok se ne sretnemo sa ovim blagodatima koje je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme spomenuo. kao li hada, li